بسم الله الرحمن الرحيم असीं अॼु इनशा आमिनीन सूरत المؤمنون पढ़ंदासूं हुनजो सिंधी तर्जुमो करण जी कोशिशि कंदासूं मूं वटि तर्जुमो आहे साईं हज़रत मौलाना अब्दुल करीम कुरैशी साहिबु ॿेर वारो साहिबु आहिनि हुननि जो तर्जुमो आहे लफ़्ज़ी यानी जिते अरबी जो लफ़्ज़ आहे उन हिसाब सां हेठि सिंधी जो तर्जुमो थियलु आहे हिन करे ई सवलो लॻंदो मूंखे सम्झाइण में ऐं पंहिंजी ॻाल्हि जेको मूंखे सम्झ में ईंदी हूंदी त आउं कंदो बि न इनशा पर उनखे रखां थो अॻियां साम्हूं ऐं इहे मखी सूरत आहे जो मखीअ में अञा तमामु सख़्तु शिदत सां मुख़ालिफ़त थिए कई कुफार कुरेश जेके आहिनि उन्हनि पंहिंजे उन्हास जी क़ुर जी उन ते खिलिया थिए उन ते तव्हां किथे न उन ते इस्तेज़ा थिए कयूं हुन ते घणियूं ॻाल्हियूं थी थियूं उन ज़माने जी ॼण हीअ ॻाल्हि आहे जो हीअ सूरत लथी आहे ऐं हिन में सूरत में जे घणियूं हिकु सौ अरिड़हं आयतूं आहिनि ऐं छह रुखू आहिनि हिन में हाणे पहिरियों जेके यारहं आयतूं आहिनि उन में अलाह ताला फ़रमाए थो त क़दु अफ़लाहल मोमिन बेशक मोमिन जेके आहिनि उन्हनि फलाह पाती या फलाह पाईंदा या फलाह पाइण वारा आहिनि उहे जेके हीअं आहिनि हीअं आहिनि हीअं आहिनि हीअं आहिनि उहे कहिड़े क़िस्म जा आहिनि पोइ इहो मौज़ू वरी अॻिते बि ईंदो त हीअ जेके आहिनि से मोमिन आहिनि हीअ मोमिन आहिनि हीअ मोमिन आहिनि हीअ मोमिन आहिनि उहो बि ईंदो वरी काफ़रनि जी बि अलाह ताला हुन में बयानु कंदो वेंदो पर यारहनि आयतुनि खां पोइ अलाह ताला जी कुदरत ताईं तबार कयल आसन ख़ालकिन कीअं ख़लके थो इंसान खे कीअं आसमान खे ज़मीन खे उहा हिन में ॻाल्हि कंदो हिन सूरत मजे हुननि यारहनि आयतुनि खां पोइ ख़लकनि जी त कीअं नुथे मञा कीअं फलाण मञा फलाण मञा फलाण मञा हीअ जेके हींअर ॿारु जेको पैदा थो थिए हींअर छा जेके इहे आहिनि पंहिंजा साइंसदान मेडिकल साइंस हुनखे छा चइबो आहे जेके ॿारनि जी हू ॾिसंदा आहिनि त उन ते हिन सूरत जे इन आयत ते हिन आयतुनि ते जेके सत डिफरेंट मंज़िलूं आहिनि जिन मज़ा गुज़िरे थो ॿार पैदा थियण ताईं जो ॿार निकिरी अचे ॿाहिरि तेसि ताईं सत मंज़िलूं आहिनि उहे जेके आहिनि से साइंटिस्ट जेके आहिनि उन ॻाल्हाइनि था ऐं हिकिड़ो वॾो प्रोफेसर आहे कैनेडा में उनखे अलाह ताला पंहिंजो को माण्हू मोकिलियो मुस्लमान हुओ को अरब हुजे हुनखे सम्झाई ॻाल्हि उहो गाना कराए लाइ छा था चवनि उनखे ॿार जी परवरिश वारा त पोइ उन ते जेको आहे सो हुन किताबु लिखियो आहे वॾो त कहिड़े नमूने सां ॿार जेके डिफ्रेंट स्टेजिस आहिनि उन मां गुज़िरे थो त उहो बि इन सूरत में आहे ऐं बहर हीअ सूरत इन में इहा सूरत मां कला वासन उन में वरी इबिन अब्दुला इबिन अबी सर आहे जेको वरी पोइ काफ़ल थी वियो हुयो वरी पोइ उस्तमान वरी उनखे वापसि इस्लाम में आंदो वग़ैरह पोइ उहा उनमें इहे ॻाल्हियूं आहिनि पर हाणे आऊं पहिरियों यारहं आया पढ़ंदासूं त उनमें ॾिसो अल्ला ताला कहिड़नि क़िस्मनि जे माण्हुनि खे चए थो त हीअ फलाह पाईंदड़ यानी फलाह पाइणु माना कामयाबु थींदा आहे जेके या हिन जन्नत में वञण वारा थींदा या सल्वेशन हासिलु कंदा छाकाणि त अंग्रेजी में छा चइजे सक्सेस हासिलु कंदा फलाह उहा मुफ़लन कदु अफ़ल हल मुं में नून उनखां शुदी थिए पोइ खां पोइ आख़िर में उलाए उलायक वारिस हुन आख़िरी जेके हिनमें अचे थी त इहे जेके आहिनि वारिस आहिनि ज़मीन पंहिंजे जनत जा जनत जा वारिस इहे थींदा उन्हनि जो ज़िक्र आहे उहे पढ़ूं था इनशा रहमान रहीम जी माना कई आहे साईं वारे साहिबु शुरु अलाह बाज़ारे महिरबानी नाले सां यकीननि छुटी विया ईमान वारा छुटी विया यानी सक्सेस थिया ٿيا मां पंहिंजो कामियाबु ٿيا जो जन्नत में वञण जे लाइ मतिलबु त हुननि खे <laughs> मिली वियो सर्टिफिकेट चइजे कद अफ़लाह छुटी विया हुन में फलाह फलाह पाताऊं अलदिनी हाणे पहिरीं त आहे त हू ईमान वारा हुआ तंहिं करे मोहमिनो न आहिनि सो महिमान वारा माना त ईमान अथनि हाणे ॿी ॻाल्हि फरमाए थो त अलदीनी सलात हिम ख़्वाशन पंहिंजे निमाज़ में पंहिंजो ख़शियत कनि था निमाज़ में आजज़ी कनि था आजज़ी कंदड़ आहिनि पंहिंजे निमाज़ुनि में आजज़ी कंदड़ आहिनि ॿी ख़ुशूसियत इहा थी हाणे वरी टी ख़ुशूसियत फ़र फ़रमाए थो लज़ीन ऐं जेको लहो आहे बेहूदी ॻाल्हि आहे अजाई ॻाल्हि आहे उनखां ही एराज़ कनि था उनखां मोहं मोड़ीनि था एराज़ करण ही माना आहे मोह मोड़णु यानी तव्हां ॻाल्हि करियो आऊं वरी हिन पासे मुंहुं करे छॾियां त इहो एराज़ थियो पर का बुछड़ी ॻाल्हि थिए ऐं तव्हांखे सम्झि में ई बुछड़ी ॻाल्हि आहे हिन खां माण्हू एराज़ करे हिन खां पासो करे माण्हू मोहं मोड़े इन खां इन माना मराज़ करणु चइबो मोहर सून एराज़ करणु उहो थींदो त लघ खां लघ में कहिड़ियूं ॻाल्हियूं अची वेंदियूं बुछराई जी हर ॻाल्हि जेका शिरक जी ॻाल्हि आहे या पंहिंजो अजाई बेहूद गुफ़्तगु आहे पंहिंजो हिन पासे जी हुन पासे जी हुन पासे जी पाई गील आहे बत आहे हीअ आहे उहा उन्हनि खां ई पासो था कनि हुन में घणियूं ॻाल्हियूं अची वियूं जेके बि लाह हुनखे उनखे माना बेहूदा ॻाल्हि बेबुनियाद जंहिंखे हक़ु न हुजे जेका सची न हुजे जेका कूड़ी हुजे अहिड़े क़िस्म सां हाणे इहा ठीकु ठीकु ॻाल्हि थी वई ख़्वाहिशूं न मोमिनो न पंहिंजो मोहर लोहर ऐं ज़कात ॾींदड़ आहिनि ज़कात जे कम जा ऐं कंदड़ आहिनि फ़ाहिल कमु कंदड़ आहिनि ज़कात ॾियनि था पंहिंजे हुन सां जेका बि ज़कात जो हुकुमु हुयो हुन वक़्तु हुन हिसाब सां हाणे टू पॉइंट फाइव परसेंट असांखे चालीहो हिसो जेको आहे बची वञे साल खां उहो जेको आहे सो ज़कात ॾिबी ज़काती माना आहे पाक आहे पाक करणु त इन सां ॼण तव्हांजो जेको माल आहे सो पाक थो थिए इहा ॻाल्हि इन मज़ कई सदका ऐं ख़ैरात इन खां वधीक ॿियूं आहिनि ॻाल्हियूं मतिलबु त इहो हीअ जेको आहे सो फर्ज़ु आहे त माण्हू पंहिंजी ज़कात ॾिए बाक़ी ॿियूं ॻाल्हियूं जेको पंहिंजे दिलि खां जेको पुॼी सघे जेको हुनखे सखावत अलाह ताला हुनखे ॾिए हुन वञा ॾिए उहा वाधारे आहे हुनजो हुनखे सुवाबु मिलंदो हुनखे अजु मिलंदो वॾी ॻाल्हि थींदी पर ज़कात ॾी ॾियणु जेको आहे सो लाज़मी आहे पंहिंजे माल ते जेको आहे हुन खां पोइ फ़रमाए थो यानी पोइ पंहिंजी ओघड़नि जा पंहिंजो हिफ़ाज़त करण वारा आहिनि राखा आहिनि साईं बर वारे चयो राखा आहिनि राखा में फास कनि था हुनखे मतिलबु त भुछाई में नथा पवनि ज़नाकारी में नथा कनि पवनि पंहिंजे इलाज़ सवाइ पंहिंजे ज़ालुनि जे पंहिंजी ज़ालूं अथनि त तोॾे वटि वञनि था ऐं या पंहिंजे बानियुनि जी बानियूं अॻे हूंदियूं हुयूं हाणे बानियूं केरु कंहिंखे कोन्हे ग़ुलामी रखण जो पर उहे जो जेको आहे पोइ निकाह कंदा हुआ हुन सां या छा कंदा जीअं बि अहिड़े नमूने सां पोइ उहे उहे ते ॼण वञी सघिबो ओ मां हो ओमा मलखतानम फैन होम ग़ैर मलूमीन पोइ उन्हनि ते ॼण का मयार कान्हे का छीब कान्हे का साईं ॿेर वारा साहिबु छीब जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो फ़ैन होम ग़ैर मलूम मलामत हुन ते कोन्हे पाण चऊं मलामत कोन्हे हुन ते का मयारु कोन्हे सिंधी में चइजे मयारु कोन्हे हुन ते वरी ज़ाल पंहिंजी ते वञण में मयारु कोन्हे ख़राबु कोन्हे परणो आहे गार मरणु न आहे मेहणो सिंधी में चवंदा मरणु न नाहे मेणू परणो आहे गार पढ़ण जो करे भई पंहिंजी धीउ थो पढ़ाए ॾिए हाणे उहो ॻार पाण खे कोन्ह थो ॾे चए थो पंहिंजी मुंहिंजी धीउ आहे हीअ नियाणी आहे ऐं शादी थो करायां खे मुंहिंजी माउ बि जेका कंहिंजी नियाणी हुई मुंहिंजी धीउ जेका मुंहिंजी भेण सभई मतिलबु इहो हिकिड़ो अलाह ताला जो हिकिड़ो तरीक़ो आहे हिन में महिनो न आहे ऐं हिन में मयार न आहे शादी में हिन ॻाल्हि मंझि त उहा ॻाल्हि ई मलूम आहिनि उन ते मलामत न आहे उन ते को महिनो न आहे उन ते का छीम न आहे पोइ फरमाईं त मनीप त हा वरा अज़ाल पोइ जेको माण्हू इन ॻाल्हियुनि खां ॿाहिरि ॻाल्हियूं ॾिसंदो अहिड़ी ज़ालुनि खां सभु ज़ालूं पंहिंजूं घरु वेठियूं आहिनि पाण वरी धुका खाईंदो थो वञे पंहिंजे ॿियनि औरतुनि जे पोयां डोड़ंदो वरिते सॼो ॾींहुं सम्झो पोइ अहिड़ा माण्हू जेके आहिनि वरा भई तुंहिंजियूं ज़ालूं केॾांहुं वेंदियूं त तुंहिंजी ज़ाल काॾे वेंदी जे तूं वरी डोड़ंदे ॿियनि जे पोयां पोइ मने पोइ जेके इन ॻाल्हि खां ॿाहिरि था वञनि त उहे जेके आहिनि से लज खां लंघंदड़ आहिनि उहे जेके आहिनि से हद खां लंघंदड़ आहिनि आदून जी माना त पंहिंजो अधु हदूद दिला माना हद खां टिपी वञनि अंग हद खां लंघे वञनि पोइ जेको अलाह ताला जूं हदूं मुक़र थियल आहिनि उन खां ॿाहिरि थो वञे जेको ॻोल्हे थो का ॻाल्हि मतिलबु ॻोल्हे उहो गुम वारी छोकिरी वञे उहा वञे पई साईं वाह जी आहे ठाउकी आहे बसि अहिड़ी आहे अहिड़ी आहे अहिड़ी आहे तुंहिंजी ज़ाल ॾाढी ठाउकी आहे पोइ तूं पसंदि कंदे त तुंहिंजी ज़ाल ॿिया बि तकींदा वरतनि तूं पुरायूं ज़ालूं तकींदो वरती साईं चयो त उहे ई लज खां लद ल खां लंघंदड़ आहिनि या हद खां हद खां लंघड़ आदून जी माना आहे ऐं जेके पंहिंजे अमानतुनि जिन जेका हुनखे इमारत मिलियल आहे किथां या पंहिंजो वाइदो जेको कयो अथऊं अहद कयो अथऊं उन्हनि जी रिआयत कंदा राउन रिआयत करण वारा रा रा रात माण्हू खे चइबो आहे जेके हलनि बादशाह जे पोयां तहिड़े नमूने सां रिआयत करणु फलाण फलाणी ॻाल्हि दादा तूं कुझु रिआयत कर माना कुझु छॾत छॾत कर इन लफ़्ज़ में इहे राह इहा आहे माना उनजो लिहाज़ रखनि था उनजी पंहिंजो संभालींदड़ आहिनि पंहिंजो उन्हनि जो निगहबान आहिनि जीअं राह ई चइबो आहे पंहिंजे रिढुनि ऐं ॿकिरियुनि खे जेको चाढ़ण वारो आहे त उनखे चइबो आहे राई हीअ राई आहे बादशाह पंहिंजे क़ौम जो राई आहे यानी हू उन्हनि जो संभालींदड़ आहे राखो आहे ऐं अहिड़े नमूने सां जेको मुड़ुसु आहे जेको पीउ आहे सो पंहिंजे घर जे ॿारनि जे लाइ सभिनी जो रा आहे हू हुननि जो निंगालींदड़ संभालींदड़ आहे त जेको कुफार जेको चवंदा हुआ न रसोल सलाहु खे त असां राय न न माना असां न निहार इहो लफ़्ज़ बुछलो हुननि पर पैदा कयो त हीअ वरी हुनखे लफ़्ज़ खे ज़बान खे थोरो ट्विस्ट करे ऐं चवंदा हुआ न माना माना इहे असांजा रेढार इहे असांजा बकरार मतिलबु त हू ताने जे लिहाज़ खां इस्तेमालु कंदा इन करे अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में फरमायो त राइना न चओ उन न चओ त इहो लफ़्ज़ इन माना में राइना रिआयत रा उन रिआयत कनि था लिहाज़ कनि था संभाल कनि था राखा आहिनि उनखे जीअं बकरार रेढार या ढोर धनार धनार जेको आहे सो पंहिंजे धण जो पंहिंजे बकरियुनि जो पंहिंजे रेढनि जो पंहिंजो राखो आहे संभालींदड़ आहे अहिड़े नमूने सां वरी पंहिंजे वाइदनि ऐं पंहिंजे अमानत जी रखपाली कनि था ऐं संभाल कनि था हुन खां पोइ फरमाईं वज़ीन हम अला सलातिम योज़ून पोइ पंहिंजे निमा निमाज़ुनि जी हिफ़ाज़त कनि था निमाज़ जी हिफ़ाज़त कनि था माना पंहिंजे वक़्त ते पढ़नि था पंहिंजे पूरे वक़्त ते पढ़नि था पंहिंजे सभई छॾीनि कोन्ह था का हिफ़ाज़त कनि था पंहिंजे निमाज़ुनि जी हाणे निमाज़ुनि जे मुतालिक़ मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते ॿ ॻाल्हियूं अची वियूं हलियूं हिकु पहिरीं ॿी आयत में फ़रमाई त अलज़ीन लज़ीन होम्फी सलात हिम ख़ाशून सलात सलातमंच ख़र्शियत कनि था अर्ज़ी कनि था निवरत कनि था निमाणाई कनि था हीअं न की हथु वॾाई हिन सां कसालत सां पंहिंजे गफ़लत सां पढ़नि था पर ख़ुशियत सां पढ़नि था अलाह ताला जो ख़्यालु आहे उनखे त अलाह ताला असांखे ॾिसे थो असां ऐं जीअं ईमान ऐं इस्लाम ऐं अहसान जी जेका माना आहे जेका जिबरेल जी हदीस मुंहिंजा जो अल इस्लाम जी हदीस त ईमान छा आहे इस्लाम छा आहे अहसान छा आहे त उहो एहसान जी माना रुसला सां सम्झा कई त हू ॼण अलाह ताला खे ॾिसे थो पर जेकॾहिं पाण नथो ॾिसे त अलाह ताला खेसि ॾिसे थो त इहो ॼण उहो ख़शियत वारी ॻाल्हि हुई उन में या हिन में इहो हाफ़िज़ पंहिंजे सलाद जो हिफ़ाज़त कनि था ऐं हिन जो सूत बकर में अची अची वियो त हाफ़िज़ू अल सलात व सलात अल वसा पंहिंजी नमाज़नि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ख़ुशूसनि विछी जी निमाज़ वस्ता वारी निमाज़ विच विछ जी निमाज़ विच जी निमाज़ हिकिड़ो इहा जेका ठिपरी वारी निमाज़ आहे सिधे हथ खां अॻे पंहिंजे मंझंदि खां पोइ जी विच में जेका अचे थी उहो हुनखे विछी चइबो सिंधीअ में बि ॿियनि ज़बाननि में बि वस्ता आहे पर पोइ आलम जेके आहिनि से चवंदा त इहा ॻोल्हियो कहिड़ी आहे छो जो इहा फजर जी निमा थी सघे थी या ॿ पंनि जी निमाज़ थी सघे थी फलाणे फलाणे मतिलबु त हू पोइ लाजिक ॾियनि था त हिन करे हिन करे हिन करे ऐं असर जी थी सघे थी मग़रब जी थी सघे थी इशाई थी सघे थी माना माण्हू जेको आहे सभु कंहिं निमाज़ निमा निमाज़नि जी हिफ़ाज़त करे ईअं त रुगो असलात हुसु आहे माना फलाणी हिकिड़ी निमाज़ न सभिनी सभई पोइ इहो इहो जेको आहे सुठो आहे जीअं चए लालत क़दुरु किथे आहे कहिड़े कहिड़ी राति आहे पोइ ॻोल्हियो अबा हाणे सॼो महीनो हेॾा ॻोल्हियो एकवीह तारीख़ ॻोल्हियो टेवीह तारीख़ ॻोल्हियो ॿावीह तारीख़ ॻोल्हियो जेका पंजवीह तारीख़ सतावीह उणटीह तारीख़ जंहिं राति बि तव्हांखे मिले पर पोइ हिन तलाश में हुजो त भई कहिड़ी राति आहे तंहिं करे मथां रख राति ॻोल्हींदा ॻोल्हींदा करिजो अहिड़े नमूने सां दुआ कहिड़े वक़्तु क़बूल थो करे अलाह ताला फलाणे वक़्तु फलाणे वक़्तु फलाणे वक़्तु फ़लाणे वक़्तु मतिलबु आलमनि इहो ॾेखारियो त इहा दुआ अलाह ताला मख़फ़ी रखी आहे अहिड़े नमूने सां निमाज़ जेको आहे मखफ़ी रखी आहे अहिड़े नमूने सां हीउ जेको सो पंहिंजे निमाज़ जो हिफ़ाज़त करणु जेको आहे सो सभिनी निमाज़नि जो थींदो ऐं हुन में ख़शियत थिए हुन में इहा ॻाल्हि थी वई हाणे वल लज़ीन होम अला सला तेम इहो आफ़िज़ून हुन खां पोइ फ़र्माइन उलायक होम वारसून हाणे इन में जेके ख़ुशूसतियूं थी वियूं हलूं से वारिस आहिनि ए वारिसनि छा जन्नत जा वारस ई आहिनि <laughs> जनत इन्हनि खे मिलंदी आहे ई आहे इहा सूरत अंबिया में अलाह ताला ज़िक्र कयो त मुती परहेज़गार जेके आहिनि से इन ॻाल्हि जा वारिस आहिनि वारिस <laughs> हिते त पाण जा खीसा खाली आहे पंहिंजा ॾाॾे जा हाणे छा कंदासीं हे वारिस विरासत ई दुनिया जी या कोन थी खपे यार पोइ हिते माण्हू छॾे थो वञे हलियो छा कंदो खणी माल जेको ठाहियो आहे तव्हां फलाणे पासे वधत कॉलोनी में वेंगे फलाणी कॉलोनी में वेंगे फलाणी कॉलोनी में अलाए कहिड़ी कॉलोनी में उहो खणी कोन वेंदासीं क़बर में उहो हुते पियो हूंदो पोयां वरी ॿिया हुन में अलाए छा कंदा छा न कंदा पर मतिलबु इहा ॻाल्हि ईअं त हाणे हिन में हितां मूंखे हिकिड़ी तमामु सुठी ॻाल्हि सुहिणी पंहिंजे सिंध जे सकाफ़त जी ज़हन में थी अचे ऐं हिन आखिबत जेका आहे सा आख़िर वारस जेको आहे सो उहो आहे मोमिन उन जे मुतलिक़ त पाण जेको मल सां विढ़नि ॾिसो दुनिया जूं सभु जेके रांदियूं आहिनि बाबा ॿ हू खटे वियो टे हू खटे वियो यानी टे हू टे थियूं रांदियूं ॿ हू खटे वियो हिकिड़ी हू खटे वियो न पर पंहिंजो अहिड़े नमूने सां जेको वधीक अवतारे खटे वियो उहो जेको आहे सो खटे थो ॿियनि सभिनी रांदियुनि में पर असांजे मल जेका सिंध जी आहे अहिड़े के वॾा के क़ाबिल हुआ क़ाबिलगड़ के आलम हुआ के अहिड़ी ॻाल्हि हुई हुननि चयो न बाबा मल्हूं आहिनि ॿ पहिरीं जेका मल आहे जेको खटे सो खटे न खटे त न खटे मिड़ी ख़ैरु आहे पर ॿी जेका मल आहे जेका जंहिं ॿी खटी तंहिं ॼण खटियो हाणे इन जो जेको आहे तव्हां थोरो अकुलु हलायो तंहिंजी माना इहा आहे त पहिरीं मल जेका आहे हिन दुनिया वांगुरु आहे जे खटी वियव त खटे जे न खटियो त बि न खटियो त चओ मिड़ी ख़ैरु आहे पर ॿी महिल जे हारायव माना ॿी महिल आख़िरत आहे आख़िरत हारायव त बसि पोइ जन पंहिंजो हारायो ॿई मलूं हारायो हू खटे वियो जेको आख़िरी महिल थो खटे सो खटे वियो बसि ॿ महिल थींदियूं टी कोन्ह थींदी बाबा टियों दफ़ो विढ़ो ॾिसूं ॿ केरु न ईअं कोन्हे सिंध में ईअं न आहे बसि चए बाबा मल आहे ॿी सम्झो मल आहे पछाड़ी वारी पछाड़ी आख़िरत आहे आख़िरत में जेका खटियो तंहिं ॼण खटियो जंहिं आख़िरत न खटी तंहिं ॼण ॿई दुनियाऊं विञायूं जो आख़िर दुनिया बेकार हुई सां पोइ ते छॾे आयो पोयां वार सालू अलाए कहिड़ा आहिनि बुछड़ा आहिनि सुठा आहिनि अलाह खे ख़बर आहे पर बाक़ी पा पाण त जेको आहे छॾे सॼी दुनिया पोइ ते हथे ख़ाली कफ़न वॼायो हुउसि कंदरु बादशाह खे जहिड़ो बि बादशाह हुन नालो चवंदो पर हीअं ॿार हथु कढी मुंहिंजा हलाइजो त हीअ छॾियो पियो वञा सॼी दुनिया पोइ ते त ईअं बि ईंदासूं अलाए पूरी न अलाए के बिस्तरो बि कोन हूंदो हीअ सवर जेका आहे पोइ हिते हीअ जो कंबल जेको पाए वेठो आहियां जेको कोट जो जैकेट जेको कमीज़ जेका आहे पोइ हिते उहो कफ जेका ॾींदा उहा बि कीड़ा खाई वेंदा हलिया मिटी मंझि वञी पवंदासूं ॻाल्हि मतिलबु इहा त आख़िर जंहिं खटी तंहिं ॼण खटी दुनिया जंहिं खटी खटी तहिड़ी न खटी फरमाई त उहे जेके फिरदोस जा वारस आहिनि अलाह त रसुला साज़म फरमाए जॾहिं जन्नत जो घुरो त चयो जनत अलरदोस असांखे अरब सोचो जन्नतल फिरदोस फिरदोस फारसी जो लफ़्ज़ु आहे एक्चुअली उहो मौरब थियो यानी अरबी ज़बान में हेसि ताईं इस्तेमालु थियो इहो फारसी असांजा जेके अॻु में ज़रतश जा पोइ लॻायो उहे बि अलाह जे दीन ते हुआ पोइ पाण फिरी विया हुया पोइ जॾहिं इस्लाम आयो त सभु मौक़ुफ़ु थी वियासीं भई ॿिया दीन जेके आहिनि इन करे पर उन में सॼो इहो तस्वुरु बि आहे त पंहिंजो फिरदोस आहे अला ताला जनत आई आहे आख़िरत में उन करे फिरदोस पोइ माण्हू नालो बि रखनि था जनतु उलफरदो मुंहिंजी पोटी ॾोटी अलाए छा उहा बि आहे वीचारी हुनजो बि नालो जनत आहे अलहमिला जनत फिरदोस जनत बि आहे पर फिरदोस बि आहे त जनत फिरदोस हिते बि लिखियो पियो आयो या अल फिरदोस होम फी हा ख़ालदून हुते हमेशह रहंदा सम्झो इन करे फिरदस नालो पोइ पर रखनि था ईरानी जेके आहिनि उहे बि नालो रखनि था फिरदस फिरस पोइ ख़ैर भाई हुजनि उहे मूं ॾिठो हिकिड़ी माई हुई भाई असां पढ़ाईंदी गॾु उनजो नालो फिरोस हुयो अहमदुल्ला पोइ जेको जंहिंखे अलाह ताला बख़्शे पोइ हाणे उहो फिरदस में वेंदी सम्झो असां ऐतम ان यरली खती अथी یوم الدین तमा था रखूं उमीद था रखूं त अलाह ताला बख़्श ईंदो पोइ जनत में मोकिलींदो ते न बख़्श आई त पोइ मुठासूं वॾी तकलीफ़ थींदी औलाउन अलिदून हुते हमेशह रहंदा ख़ालिदूल खुलद आख़िरी जाइ आहे ऐं ख़ालिदून उते रहंदा हमेशह सम्झो जेको जनत में हुओ सो हमेशह उते रहंदो जेको जनम में वियो पोइ मजा किन खे अलाह ताला कढंदो जेके मोहमिन हूंदा मुसमान हूंदा पोइ जा की ॿियनि दीननि ते पंहिंजे दीन ते पंहिंजे वक़्त में हलिया त पोइ उनखे अलाह ताला जीअं वणेसि तीअं करे असांजो हुन में कोन वञे अॼु हुनखे हुकुम कोन कंदो यार पर कर खे न मोकिल हेॾा मोकिलो होॾा मोकिल के तूं पंहिंजो पाण संभाल मोलाई <laughs> पराए कम में न पोइ विञा <laughs> कहिड़ी मुसीबत आऊं ॼाणा मुंहिंजा बंदा ॼाणनि रब पाक पाण ॼाणे जीअं वणेसि तीअं करे असांखे पोइ हुनजो मुख़्तार कर असां वटि हीअ तकरी तकफ़ीरी ग्रुप जेको आहे जिते किथे वरी सभु को चए मूंखां सवाइ ॿिया सभु जान वेंदा <laughs> असांजो सभु ईअं था हाणे चवनि जेके वेंदे बरेल बि ॾिसे त कंहिंजे पोयां निवाज़ कोन पढ़ो हू जेके देवबंदी कंहिंजे पोयां निवाज़ हू जेके सलफी जे कंहिंजे पोयां वा बि केरु कंहिंजे पोयां निवाज़ नथो पढ़े हाणे अरे बाबा छा आहे कहिड़ी मुसीबत आहे माना शीओ हीउ फलाटी घणियूं हज़ार ॻाल्हियूं थी वञूं रब पाक पनाह में पंहिंजे रखे पंहिंजो कत ऐं कमु अलाह ताला पंहिंजे असांजे दीन वारनि वीचारनि सुगड़नि असांजे शाइरनि जेके सिंध जा हुआ वीचारा उन्हनि हिकिड़ियूं सुहिणियूं ॻाल्हियूं अहिड़ियूं चई छॾियूं आहिनि कत ऐं बि बसि अलाह ताला जी इबादत कर ऐं कमु रफ पंहिंजो डिॼ अलाह खां त अलाए बख़्शींदो अलाए कोन बख़्शींदो यार बि तूं बख़्श कजांइ ईअं चए माण्हू हाणे हितां वरी हीअ आयातूं यारहं पूरियूं थी वियूं हाणे वरी ख़लक़ जी ॻाल्हि थो करे ख़लक जी जेका तमामु अहम ख़ल ॻाल्हि आहे उहा तव्हां अंग्रेजी में जेके ॼाणो था अंग्रेजी में पढ़ो पोइ हुनजो वरी पंहिंजो लिखियो आहे हुन बुक बुखे लिखियो आहे पंहिंजो अलाए छा नालो किताब जो क्रिएशन ऑफ बैन अलाए छा हुनजो नालो आहे भला बुखे जा ॿई ॿई किताब आहिनि हिकिड़ो बाइबल खुरान एंड साइंस वग़ैरह अहिड़े क़िस्म जा ॿियो किताबु आहे जेको डार्विन वग़ैरह जी थिएरी खे रद्द थो करे वग़ैरह पर हाणे इहे ॻाल्हियूं जेके सत दर्जा जेके लुत्फे खां पोइ वठी ई माण्हूअ जे ख़ल्क ॼण ऐं ॿाहिरि निकिरी अचण जी स्टेजिस सत आहिनि जंहिंजो इहे ज़िक्र था कनि उहे हाणे शुरू थियूं थियनि आयतूं हितां खां वठी आयत नंबर ॿारहीं खां वठी तेरहीं चोॾहीं आया ताईं हुन खां पोइ अलाह ताल फरमाईंदो त सुम्हाईंदा त ज़ाल मई पोइ तव्हांखे असीं पंहिंजो पोइ वरी तव्हांखे जीहारींदासीं पर जीअरण जी ॻाल्हि सम्झ में अचे कोन थी पाण माण्हुनि खे चवंदा रहे थींदासीं अलाए कोन पर अलाह ताला इन ॻाल्हि ते तमामु सॼे क़ुर में जेके आहिनि से इहे टे मौज़ मज़मून आहिनि जिन ते हर हर हर हर अलाह ताला चए थो न उथारींदोसांव पख पक बीह कोन थी तव्हांखे सम्झो उथारींदो ज़रूरु हिसाबु किताबु थींदो ज़रूरु सम्झो जनत जनम आहे ज़रूरु सम्झो इहो सभु हक़ु आहे ऐं पंहिंजो इहा ॻाल्हि मञणी पवे हिते अलाह ताला उहा वरी आख़िरी आहे जेका पनी सोई सुम्हि इन कुम योमल क़ियामत तुब आसूर वलक वलख ख़लक़ न आफ़ाकुम हाणे हिते ई यानी ही यारहीं आयत खां वठी ॿारहीं आयत खां वठी सोरहीं ताईं हीअ पंज आयतूं जेके आहिनि तनम जी सत स्टेजिस अची थियूं वञनि पोइ वरी इंसान जे ज़ेरे थियण जी हाणे उहो पढ़ी थो वञा जल्दी जल्दी इनशाह फरमाए थो वलखद ख़लक़ इंसान मिन सुलालथियुनि पहिरीं त असां बेशक जोड़ियोसीं इंसान खे जो हर मिटीअ जे खां सुलालतन मिमीन तीन मिटी मिटी आहे या चीकी मिटी चइजे या जेका बि मिटी चइजे मिमतीन सुम्ह ज अलना हो नुतन फी करारनि मखीन पोइ असां हुनखे जोड़ियोसीं पंहिंजे नुत्फ़े में नुत्फ़ो इस्पार में मनी जो कतरो फी करारनि मखीन हिकिड़ो उन जॻह ते जेका पंहिंजी मुक़रर जाइ आहे करार जिते यानी क़ाबूती बीहे जो निकिरे नथो हाणे ॿियो पेशाब वेशा हुयूं निकिरी थो वञे हलियो पर हू जेको कतिरो आहे उते बीहे थो पोइ अलाह ताला उते अहिड़ो बंदोबस्तु रखियो आहे हाणे साइंसदान ॿुधाए था आहे कीअं पासो उहो हुते क़ाबू थो थी पवे पर जे क़ाबू नथो थिए त पोइ अबारिस थी वञे उहो अहिड़े क़िस्म जो त पोइ उहा जॻह हि पर हाणे सभु कंहिंजो अबारशन कोन थो थिए अलाह ताला अहिड़ो बंदोबस्तु कयो आहे पोइ किथे कॾहिं थिए थो कंहिं ॻाल्हि जे करे जेको बि करार आहिनि मखी हुनखे करार पाइण वारे जा जिते मुक़ररु थी वञे काबूती बि रहेखत पोइ जेको आहे रत जो दग बनायोसीं हुनखे दिग ठाहियोसींत मोदगन पोइ उन खे वरी गोश ठाहियोसींत ठाहियोसूं पोइ पोइ उन मुद जो गोश्त जो दिग हुयो जेको उनखे वरी हॾा हॾा ॾिनासूं हॾा हॾी हॾी ठहे थी फ़क़सोनल इज़ाम लहमन पोइ वरी उहो जेको हॾियूं आहिनि उन ते वरी गोश्त चढ़े थो अलाह मसल कहिड़े नमूने सां अलाह ताला यानी हाणे हीउ जेको मॉडन ज़मानो आहे उन में हाणे माण्हुनि वटि इहे शयूं आहिनि जिन में ॾिसनि था त भई हाणे हीउ ॿार बराबरि हाणे हीउ बीठो आहे हाणे हीउ हिन स्टेज ते आहे हाणे हिन स्टेज ते आहे हिन स्टेज ते आहे पोइ हिकिड़ी स्टेज अचे थी चए भाउ ही नर आहे हीअ मादी आहे हीअ आहे उहा आहे सॼो कुझु थिए थो पर उन ज़माने रसूल रसूला साहिब खे त को ख़बर कोन्हे कहिड़े नमूने सां हाणे इन ॻाल्हि तां हिन ॻाल्हि तां हीअ जेका ॻाल्हि आहे ऐं ॿी ॻाल्हि हू जेका फिरोन वारी ॻाल्हि सूरत यूनिस मां आहे उन तां हू बुखे जेको वॾो साइंसदान मेडिकल सां जो जेको आहे अकेडमी जो हुनजो चीफ हुयो या मेंबर हुयो या छा जेको बि हुओ फ्रांस में उहो बुखे जेको B U C C A I L L E हुनजो नालो बुखे उहो मुस्लमान थी हलो हिन ॿिनि ॿिनि ॻाल्हियुनि खे ॾिसी जो हिन अहिड़े क़िस्म जी जेको अलाह ताला तशरी कई आहे इंसान खे त ख़बर ई कोन रहे इंसान खे त हिन ज़माने खां अॻु में ख़बर न हुई थी कहिड़े स्टेजनि जा पर हुन सम्झो त के स्टेजूं आहिनि जिन मुंहिंजा ॿार गुज़िरे थो पर अहिड़े नमूने सां तशरी करण जो बिल्कुलु एग्ज़ेक्ट जेको सत स्टेजूं जेके आहिनि से उन्हनि पुठायो आहे उहो किताबु तव्हां ॾिसिजो पंहिंजो उनजो मूंखे नालो कोन थो अचे हाणे मुंहिंजो गायना कॉलेजी अलाए छा उन ॿियो डिपार्टमेंट जेको आहे जंहिंमें हिन ॿार वर ॿार जी जेका पेट में यूटेरिस में जेको डेवलपमेंट थिए थी उनजी उन में ॻाल्हि आहे पोइ फरमाई त सुम हो ख़लकनि आख़िर पोइ असां हुनखे ॿी ॿी ख़लक यानी पोइ वरी असां में आहे त हल जब य आहे हिनखे आऊं नर कयांसि अमा दीदी जी ऐं चयो पोइ जे हिनखे क़िस्मत हीअ थी हीअ थी इहा सभु ॻाल्हियूं हण थी वञूं सुभाणे इंसानु आहे ख़ल्क न आख़िर पोइ हुनखे ॿी ख़ाली यानी हिकिड़े हिकिड़ो सेल हुयो हुन मां ॿ थिया हुन में चारि थिया हुन मां सोरहं थिया हाणे ईअं थो थियनि पंहिंजो एक्सपांड त थियनि सेल जेके आहिनि से वधनि था वधनि था वधनि था वधनि था तव्हांजो हुन में हॾियूं ऐं अहिड़े क़िस्म जा मुख़्तलिफ़ फिफड़ ते दिलि ई फलाण ई टी मटी सभु बि हुन हिकिड़े स्पर हिकिड़े मज़ा मज़ा पैदा थियनि कीअं अलाह ताला खलके थो इहा वॾी ॻाल्हि आहे उते फरमाईंदी फरमाइश फता रखनी पोइ अलाह ताला जेको सुठ सुठे सुठे खलकिंदड़ु सभिनी खां भलो ख़लकींदड़ जेको आहे उन ई खे उहो बरक़त वारो आहे बरक़त आहे त सुमत फतबार कला वॾी बरक़त वारो आहे अहसन असन ख़ालकीन सुहिणो पैदा कंदड़ सभिनी खां हाणे इहो लफ़्ज़ हुयो जेको आहे अब्दुला बिन अभी सर के अलाह ताला दिलि में विधो त हुन चयो त रसोला सलाह हीअ त सूरत अॻु में अची चुकी हुई हुन वटि का काथे वियो त वरी किताब केरु कंहिं पहुची वञे हीअ त मूं पाण ठाहियो आहे ऐं पंहिंजो हीअ अलाह ताला वरी थो चए फलाणी हाणे हीअ ॾींहुं पोइ हू काफ़र थी हलियो पोइ वरी भॻो त मदीने वञा वठी आयो मखे में पोइ हुते रहियो पर मके जी फतह खां पोइ या कंहिं वक़्तु पोइ वरी केॾांहुं वियो हलियो भॼी अब्दुला बिन अब्दी अब अब्दुला बिन अबी सर घुरायो जॾहिं पाण हुकूमत में हुया छा तव्हां ज़रूरु मरंदव यानी हर को ईअं न सम्झे आऊं हमेशह जहिड़ो हूंदुसि ऐं वेठो आहियां हेॾे हेतिरा साल हेतिरा साल थी विया आहिनि ऐं पंहिंजो क़ैमत जा तॾह जेको आहे वेड़ींदुसि ईअं कोन थींदो माण्हू सभु को मरे थो त असांखे बि मरणो आहे सम्झो उहो मुंहिंजा यार जेके आहिनि उहे बि वञनि पिया घणेई वीचारा विया हलिया आहिनि की अञा वेंदा पिया असीं पिया तयारु थिया वेठा आहियूं हिकिड़ा वञनि पिया विया वेठा आहिनि तयारु थियो सुम्हि इनखुम योमल खियाम ते तुब आसूर पोइ पंहिंजो अस उन्हनि खे वरी उथारियो वेंदो